A potom, draga braćo, kao što znate, naš moto u ovom mubarek mjesecu Ramazanu jeste čišćenje duše. Kad afleha men zekjaha, wa kad kaabe men desaha, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala. Uspio je onaj koje očisti, a propao je onaj koje uprna, koje uništi. Mjesec Ramazan je najbolja prilika da čovjek povede računa o svojoj duši, da popravi svoje stanje. S obzirom da je broj neprijatelja u ovom barek mjesecu manji, jedan od glavnih neprijatelja, to je šeita lanatullahi alaihi, je sputan u ovom mjesecu da insana odvodi, da ga uznanirava i da ga udaljava od Allahuma subhanahu wa ta'ala puta. A kad god je neprijatelje manje, stoga je dakle bitka lakša. Stoga je bitka, bitka lakša. I zato je i tekako velika prilika da čovjek iskoristi ovaj mubarek mjesec, draga braćo, i da popravi svoje stanje, stanje svoje duše i stanje svoga srca. Izvadite one papiriće od prošle godine. Sjećate se onih papiriće o kojima smo govorili, na kojima piše zatvoreno renovira se. Jel de, te papiriće koje smo možda zaboravili, jel de, i bacili negdje tamo sa strane, na nas obuzeo, izvadimo ponove te papiriće, muhlak li tahsin. Zatvoreno, renovira se. Renovirajmo svoje srce i renovirajmo svoju dušu u ovom mubarek, u ovom mubarek mjesecu. Tako rekao da, dakle, draga braćo, i ovim kratkim terapijskim pauzama, inša Allahu tada, govorimo o duši, o čišćenju, o čišćenju duše. Draga braćo, ovo su, kao što rekao smo, dani radosti. A gospodar Jelle Vala kaže Kul bi fadli Allahi, pa bi rahmetihi, fe bi dalike, fe bi efrahu. Reci, neka se Allahovoj milosti i neka se Allahovoj blagodati raduju. To je bolje od onoga što oni sakupljaju. To je bolje da se čovjek raduje Allahovoj blagodati, Allahovim nijametima, bolje je nego li što oni, što ljudi gomilaju od ovog, što gomilaju od ovog, od ovog dunjaluka. Ovo su dani sreće, dani radosti. Dani u kojima se čovjek približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Dani ljubavi u ima Allaha jalla wa ala. Dani ljubavi prema Allahu, ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dani ljubavi prema pokornosti Allahu jalla wa ala. Ljubavi za ibadetom prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. Dani tako u cijelini velike radosti za mu'mine vjernike jer Ramazan predstavlja njihovu, njihovu sezonu. Draga braćo, Onaj ko hopko pogleda ovaj šarijat, Allahum wa ala čisti i plemeniti šarijat, vidjeće, draga braćo, da čita ovaj šarijat zajedno sa svojim ograncima, zajedno sa svojim i temeljima, i ograncima, i propisima, radi na tome da budeš sretan. Radi na tome da budeš, da budeš sretan. Da tvoj život na ovom dunjavuku bude život zadovoljniji bude život, život zadovoljni. Men amila saliha min zekeri na unza wa huva mu'mi, fele nuhi jennehu hajatan tajibe. Onaj ko bude činio dobra djela, a usto je vjernik, mi ćemo dati pa će lijepim životom proživjeti na ovom dunjavuku. Ko bude činio dobra djela, stoga dakle svako dobro djelo, a dobra djela proističu iz šerijatskih propisa, svako dobro djelo radi na tome da mu'min vjernik bude sretan i zadovoljan na ovom dunjavuku. I drugim riječima, da osjeti slast, da osjeti slast, ledvet, hajata, života na ovom dunjaluku u okrilju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, ذهب الناس وتاهوا وضلوا وبحثوا وفي النهاية عاجزوا أن يصلوا إلى لذة واحدة خالصة. Ljudi su pokušavali i pokušavaju i pokušavat će da na ovom dunjaluku nađu jedan levet, čist levet. Ledved koji nije dakle propraćen po teškoćama, tegobama, mukama. Čist ledved na ovom dunjaluku i nisu u stanju da ga nađu, niti će ga naći daleko od Islama. Nemoguće, to je gospodarom Dželjalu Ala zakon da ne može čovjek na ovom dunjaluku naći ledved, naći slast, potpunu slast, osim u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga i jake, dragi brate, o i jake, čuvaj se i pripazi se da možda pomisliš da kako fađiri, pokvarenjaci i fasici žive lijepim životom. Ne, ma koliko oni ispoljavali, ma makoliko oni ispoljavali zadovoljstvo i sreću, ebe Allahu eju sa'idahu, gospoda žele vada odbija da ih učini sretnim, zato što je to Allahum žele vada kanun, zakon, Allahum žele vada sunnet, zakon, propis koji se ne mijenja. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا A ti nećeš naći Allahovom sunnetu, Allahovom određenju promjena. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا Nema promjena Allahovom dželle wa'ala zakonu. Stoga nemoj biti obmanut ona onda kada vidiš fađire, pokvarenjake i fasike, one daleko od Allahove dželle wa'ala vjere, kada ih vidiš, njihovom dakle spolnjem izgledu, pa da pomisliš da su oni sretni i zadovoljni sa onim što imaju od ovog dunjaluka, od imetka, od kuća, od automobila, od šuhrata, od čumenosti i ostalog i tako dalje i tako dalje. Ne, nisu oni sretni, jer je dhullul ma'asije, dhullul ma'asije la tufariku, kao što kaže Hasan al-Basir, rahimahullahu ta'ala, poniženje ma'asijeta, nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ono ih uvdi, uvijek prati i nikada ih ne, nikada ih ne napušta. I zato ćeš vidjeti neke najčuvenije, dakle, glumce i pjevače i tako dalje, kad vidiš njihove dnevnike, čitaš ono što su oni pisali o svome životu, vidiš jar, vidiš bijedu, vidiš da u stvari oni taj njihov život se ogleda u ti nekoliko trenutaka kada nastupaju pred publikom, u tom svom poznacima navoda, punom sjaju, ali nakon toga oni nemaju tama, nemaju slasti, nemaju zadovoljstva u svome, nemaju zadovoljstva u svome životu, pored toga što su dostigli veliki nivo, kako dakle bogatstva, tako šuhreta, čuvanosti i ostaloga što nažalost dosta ljudi na ovom dunjaluku, pa i oni koji se pripisuju islamu, žude dakle za ovim, žude za ovim stvarima. Gospodar Đeljavala odbija da čovjek bude pokoran, da, da bude sretan osim u pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ فَإِنَّ مَعِيشَةً فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ onaj ko bude okrenuo glavu od knjige moje, od vikra moga, od opomene moje, taj će živjeti teškim životom. Dank, dank znači, draga braćo, ti je skoba. To je taj težak život. Da čovjek u svojim prsima osjeća poteškoću. Nema dakle smiranja. Da osjeća onda kada ustane, kada zanoći ili kada se probudi, kao da su se Dunjavučka brda strovalila na njegova prsa. Te osjeća mučninu i tekobu u svojim, u svojim prsima. To je ta, taj bank, ta tjesnina i tegoba koja Allah subhanahu wa ta'ala spominje, spominje u ovom ajetu. Ono što je jako bitno, draga braćo, da naglasimo jeste lejse dinu ahkamen džafe. Da ova vjera nije, dakle, ne predstavlja suhoparne propise. Allah ramir mejite. Ili pak mrtve naredbe. Mrtve naredbe i mrtve i mrtve zabrane. Ne. <clears throat> Inne dine Kalbun mutaharik. Vjera predstavlja srce koje se pokreće. Srce koje je živo. Srce je taharraku bil hubbi, koje se pokreće sa ljubavnu prema gospodaru Džemljavan. Wal haufi wal rađa, koje se pokreće sa strahom i sa nadom. Strahom od gospodara vala kazne i nadom u Allahomu, nadu u Allahomu vala, nadom u Allahomu vala milost. Šarijatski propisi predstavljaju poput jedne ptice koja ima dakle glavu i dva i dva kriva. Ta glava to je dakle ljubav. To je ljubav prema gospodaru Đendavana. To je ljubav prema Allahove Đendavana vjeri. To je ljubav prema šarijatskim propisima. A zatim nakon toga dva krila, ona predstavljaju hauf u režav. Strah i nadu. Strah i nadu. Dva krila kojima čovjek leti, putuje prema svome gospodaru Đendavana. I ako nestane glave, dakle, i nestane i vjere. Ako nestane ljubavi prema gospodaru Dželjevala, onda ne postoji vjere. Tu nema vjere. <clears throat> Ako se polomi jedno od, ova, od ovih dva kriva, ili pak oba dvoje, onda je ptica izložena, izložena smrti. Onda je ptica izložena, izložena smrti. Tako je čovjek izložen devijaciji i smrti, smrti srca na ovom dunjavuku, ako kod njega zahvali se polomi jedno od ovih dva, jedno od ovih dva, dva krila. Dakle, ljubav prema gospodaru Dželjavala i el hauf wa ar -reža. El hauf wa ar -reža. Zajedno sa ovim stvarima letiš kroz vasionu teuhida. Sa ovim stvarima oslobađaš se od ubudijeta, od robovanja drugima mimo gospodara Dželjavala i bivaš rob gospodaru Dželjavala oslobađaš se robovanja svojim strastima, oslobađaš se robovanja svojim protivima, oslobađaš se robovanja, robovanja stvorenjima, svim drugima mimo gospodara Dželjavana i bivaš rob gospodaru Dželjavana. Bivaš rob gospodaru Dželjavana. Slijedzenjem šarijatskih propisa. Ali je pitanje, draga braćo, kako da čovjek, kako da čovjek ostvari ledve, slast, u životu na ovom, na ovom dunjaluku. Kako da se šarijatski, određeni teški šarijatski propisi pretvore u čovjek, kod čovjeka u slast. Da čovjek obavljajući te propise osjeća, osjeća slast. Da onda u ovim danima, kada se posti više od polovine dana, kada je dan dug, kada je <clears throat> toplo i tako dalje, da čovjek osjeti slast u postu Da čovjek osjeti, osjeti slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Da čovjek osjeti slast i u drugim ibadetima. Da onda kada odvaja od onoga što mu je drago, a to je ovaj dunjaluk, وَتُحِبُّونَ الْمَانَ حُبًّا جَمَّا I volite dunjaluk, puno volite dunjaluk, drag vam je. Kako da čovjek čak i tada, onda kada odvaja, Allah dželle voda radi da osjeća slast u tome. Da, da osjeti, da osjeti slast u tome. Draga braćo, jezik koji Allah subhanahu wa ta'ala podario insanu kao jednu veliku blagodat, jedan veliki nijamet, učenjaci kažu da se na ovom jeziku nalazi veliki broj, hiljade i hiljade mali dlačica. Sitnih, dakle, sitni dlačica. Na jeziku se nalazi veliki broj na hiljade i hiljade malih, dakle, sitnih, sitni dlačica. Koji je njihov zadatak? Njihov zadatak je da okuse, da osjete slast, gorčinu, slatkoću i tako dalje u zavisnosti od onoga što se od onoga što se okusi. To je zadatak. To je njihov, to je njihov zadatak. Međutim, šta se dešava onda kada se izgoriš primjer radi, pa pojedeš vruću čorbu, da li nakon toga osjećaš ukus, slast? Ne. Opeko se jezik, sagoreo jezik i nakon toga, dakle, funkcija odi i dlačica je onemogućena. Funkcija ovih dlačica je onemogućena. Pa takav je i hal insana, draga braća, takav je i hal insana. Njegovo srce kada je u pokornosti gospodaru dženda i daleko od grija je tredeuva. Osjeća ukus, tam, slast i badeta pokornosti gospodaru dženda Kao što ovaj jezik osjeća slast, primjer radi kada okusi nešto slat, e, slatko, lijepo, isto tako i duša čovjeka, onda kada se pokori gospodaru Dženja Leana i udali od grijeha, osjeća slast i badeta. Da, osjeća slast, slast i badeta. Ali ako se duša sagori, ako se srce izgori, ako srce pocrni, a kao što znate, sagorevanje srca i njegova crnoća biva sebevom grijeha, biva sebevom nepokornosti Dženja Leana, onda takvo srce biva poput jezika koji, koji je sagori, kojim su dlačice, dakle te dlačice, koje osjećaju ukus sa gorjele. Pa tako i duša nakon toga ne osjeća tam, ne osjeća slast, ledet u ibaretu gospodaru Dželjavana i tada šerijatski propisi postaju upravo ono o čemu smo, o čemu smo malo prije govorili, a to su mrtve, dakle mrtvi propisi mrtvi propisi. Onda čovjek staje pred gospodarem džene vada čisto da ispuni dakle, taj, tu obavezu kojim ga je gospodar subhanahu wa ta'ala zadužio. A vjera nije takva. A vjera nisu, vjera nisu dakle, ti mrtvi propisi. Nije da samo staneš pred gospodarem džene vada, gore dola Allahu ekber, pripremio za nevjernike, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ I okusite ognjenu patnju. Pogledajte, gospodar Đelja Vana kaže okusite. Dakle, okus nije samo okus jezika, već je okus i okus dakle tijela, i okus udova, i okus srca. Zuk, inneke entel azizul kerim, kaže gospodar Đelja Vana, o nevjernicima na sudnjem danu, vrp, okusite patnju. Okusite, okusite kaznu. Da li oni kuse svojim jezicima? Ne. Kuse je svojim, kuse je svojim tijelom. Dakle, tijelo je to je koje osjeća tam i koje osjeća ledde slasti, ako je pokornosti gospodaru Čerlevala. Dok s tome su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dhaqa tamel iman. Osjetit će slast imana. Ko je Allah poslaniše? Men ravije billahi rabba koji je zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem. Ovi islami dina i koji je zadovoljan islamom kao svojom vjerom. Ovi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam rasula i koji je Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam zadovoljan kao svojim poslanikom. Vaka osjetit će, ili bolje prevedeno, okusit će slast, okusit će slast imana. Također kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tri stvari, ukoliko se nađu kod čovjeka, uveđe bihinna halavata iman. Osjeti će njima šta? Halavat. Slatkoću imana. Osjeti će, osjeti će slatkoću imana. E jakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihe nima silahuma, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog, da voli čovjeka Allaha radi i da mrzve se povrati u kufru, u džahilijet, nevjerstvo, nakon što ga Allah subhanahu tada spasio od njega, kao što mrzi da se kao što mrzi da bude bačen u vatru. Cilj su nam ove riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uveđede halavete iman. Osjetit će slast imana. Stoga je pitanje, dragi brate, da li si osjetio slast imana? Da li si osjetio slast imana, posebno ovom obarek mjesec, ovom obarek noćima? Onda, kada stojiš sada, tradih namazu, i slušaš učenje imana, da li uživaš i osjećaš slast u namazu ili pa kažeš da hoće malo imam da požuri pa da se brže kasno je treba da se legne pa da se odmori i tako dalje. Ili pa kažeš kamo sreće da imam oduži. Osjećaš slast, radost, kao što su se sada posani, a rahimahullahu ta'ala govori mi, tako mi Allah doista dođu nam tako lijepi trenuci da pomislimo i kažemo kada bi stanovnici dženeta bili u ovakvom halu, onda bi im bilo dovoljno. Da su u ovakvom halu u kojem se nalazimo, o, tak, tak, takva slast, u kojoj se nalazim na ovom dunjaluku, kada bi u džennetu bili imali samo toliko, bilo bi, kažu, dovoljno. A kakav je, dakle, leve, kakav je leve slastno nika dženneta, o tome se ne može, o tome se ne može govoriti. Stoga, ako nema osjećaja slasti u ibadetu gospodaru džene vana, draga braćo, a posebno ako je nema, u ovim danima preispitaj svoje, preispitaj svoje srce. Pogledaj gdje si, dakle, sagonio svoje srce. Gdje je? Gdje si pao na ispetu, ispitu? Radi čega je srce potamnjelo, pocrnilo, pa nosi se slasti u ibadetu gospodaru Dželjavana. Očisti dakle svoje, očisti svoje srce. Doista dana, braćo, ja se čudim određenoj braći. Čudim se, kako u ovom barek mjesecu, onda kada imaju mogućnosti da dođu u mežidu u kojem mogu klanjati po blizu sunneta, ne kažem po sunnetu, jer kad bi rekao po sunnetu, onda bi naš namaz trebao biti mnogo, mnogo duži. Ali, nastojanje dakle, da se sto više približimo sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u najmanju ruku čisti od bidata, od novatarija. I pored toga nađeš određenog brata da ide tamo gdje ne može osjetiti slavstvo i badetu. Šta je tvoj cilj, dragi brate? Šta želiš ti od ovog Ramazana? Da li želiš da se opet teravije samo prođu, da se kaže ja sam otišao na teraviju, otklanjao i završeno? Ne, Cilj ovih teravija, cilj ovog učenja Kur'ana, cilj ovih ibadeta, dragi, dragi brate, jeste da osjetiš vlast imana, da osjetiš vlast imana, da popraviš svoje stanje, da očistiš svoje srce, pa da uživaš u pokornosti gospodaru žene vana. Allah žene vana ne objavljuje Kur'an, ko kaže u suri Taha, prevodu značenja, značenja, mi ne objavljujemo Kur'an da se ti mučiš. Ne objavljujemo Kur'an li teška, da se mučiš, da budeš nesretan. Gospodar Dženne Vala je objavio Kur'an, li tesan, da budeš sretan u pokornosti Allahu subhanahu wa, u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Hajde, istinu kaže, še je sad ovaj da se mikrofon ne daje, da je hođi i, i, i telefon ženi kada je krenuo oduže, ja sam mislio kratko, pa sam odužio. Zaustavljamo se ovdje, večeras za Allahu dželle vala pomoćmo ovim voleći gospodara dželle vala da prepravi hal stanja našeg srca u ovom mubarak mjesecu, modem gospodara dželle vala da da pa da ovom mubarak mjesecu osjetimo slast i badeta i slast pokornosti gospodaru dželle vala subhanaka Allahumma bihamdika šhadu an la ilaha illa, illa anta astaghfiruke wa atubu ilaike.